Daar die tyd baie zwaar begin kry, omdat jylle dinge sal doen waarvan die Heere nie hou nie. Jylle sal om hart seer maak met die dinge wat jylle sal doen. Mooses het al die woorden van hierdie lied vir die volksvergadering van Israël gezegd.